hiru belaunaldi identifikatzen dituzue, baina noiz hasten da euskal zinema gintza? Bueno, ba, galdera ona. E, bai, hiru belaunaldi identifikatu dugu, baina ditugu, baina egia esan, bueno, hau e, ez dagarria da, ez, hori beti esaten dugu. Nik uste e, euskal zinema oso laster azten dela, eh? E, oso laster. Egia da, baita ere, ba, egoaldean adibidez, e, gauzak azten dira, nik esango nuke, batez ere e, hogei garren amarkadan, ez, hogei garren amarkadan, eta gero, bueno, gerra zibila e, bukatu gero, ba, gauzak e, hor e, ba, komplikatzen dira, ez? Eta hor bai, e, mila bederatzireunda, E, hogeita amazazpitik aurrera, egia esan egoaldean basamortu bat. E, biz izan e, Euskal Zineman, ez? Euskal Zinema guztiak erbestera juntziran, edo espetxera, edo, bueno, en fin, e, ezagutuko dituzuen arazoak, ez? Diktadura baten arazoak, ez? Eta gero, ipar Euskal Herrian sortzen da Euskarazko egindako lehen da biziko pelikula gure sorlekua, gure sorlekua. Hori oso ondo azaltzen du Josu Martinezek, ez? Bera da e, gai honetan aditua, ez? Eta beno, eta gero baita ere, ba, egoaldean, amalur, mila beratzi da irurogeita sortzian, eta abar, ez? Eta batez ere, Eusko Jaurlaritza ba, berriro iristen danean, ba, e, batez ere laroikoa markadan, ba, hor, bueno, ba, hor lehen da biziko belaunaldi hori horri buruz hitz egin dezakegu, ez? Montxo Armendariz, Pedro Lea, e, Imanol Uribean, Adiez, e, edo Viktor Erize baita ere, e, gero zer hartatu zen, ba, baita ere, ba, ia danak Madrilera juntziran, tamalez, e, hemen ez zehon industriari, edo ia ia, baina e, laro eta amarreko baita ere, ba, beste, eta sorpresa galante izan zen, beste belaunaldi bat sortu zen, ez? eta kalitate handiko belaunaldi bat, baita, ba, Alex Dela Iglesia, Enrique Urbizu, Bajo Joa, Elena Taberna, kalparsoro, etc. etc. Eta beno, orain irugarren belaunaldia, eta hor nik uste dut desberdintasun nabarmena ikusten dela, irugarren belaunaldiarekin gertatzen dana, ez? E, hau da, haiek euskaraz egiten dute zinema, batez ere euskaraz, ez bakarrik, baina Loreak Amama edo Ahondia adibidez euskaraz egindako pelikulak dira, eta baita ere hor beste desberdintasuna da, eta hor apurtu dute zeo zer, ez? Zorionez, ez dia Madrilla jun, ez dia, momentuz ez dia Madrilla jun, ez? Hau da, Jon Garaino edo Jose Mari Goenaga edo Telmo Esnal edo Asier Altuna, hauek danak e, eh, Euskal Herrian egiten ari dira beraien zinema. Eta hori baita ere e, zehozer horrek e, zehozer esan nahi du, ez? Eta guretzat oso garrantzitsua da, noski. Ze hor oso txarrak ziren dinamikak apurtu egin dira, ez? Eta hori oso positiboa da gure zinemaren zata. Bada, ipajaldeko zinema bat gauk egun Bueno, nik uste baietz, e, nik uste baietz, e, azken e, donostiako zinemaldietan adibidez ikusi, ikusi ditu, ez? adibideak, e, oain bi urte adibidez nu e, ikusi genuen, ez? Ezan Euskaraz egindako pelikula bat, baina beno, hemen koiztutako pelikula bat. E, eta nik uste dut mugitzen ari dirala gauzak, eta ni oso baikor nago etorkizunea begira.